salpinctes salpinctes straton episunagon kai kratetheis hupoton polemion e boa me ecteinete me o andres eic cae maten uden gar humon apecteinan plen gar tu chalcutu utu uden alloc ctomai hoide pros auton ephasan, dia gar mallon tethne exei, hoti su me dunamenos polemein tu spantas pros machen egeireis. Ho mythos deloi hoti pleon aptaiusin hoi tuus cacus cae bareis dynastas epegeirontes eis to cacopoiein.